Ja, da var det siste runde i dette med å, å leve misjonalt, som det heter på fint, men som egentlig bare handler om at, uh, hvordan vi lever som kristne ut forbi uh, Misjonshuset. Og det Og så har vi snakket om dette med hvordan vi, kart, hvordan vi kan kartlegge for å finne ut hvor vi kommer fra, og hvem vi er, og hvor vi går. Og så har vi snakket om det å komme starte ut ifra Jesus eh, sin formaning eller oppskrift, eller hva vi skal kalle det, i Lukas 10. Han sender ut i 72, og så sier han Si fred være med dette hjemmet. Og så har vi snakket om at vi skal velsigne folka som vi har i nettverkene våre. Og så har, sier han 'spis og drikk det de setter fram for dere'. Og så har vi sagt at da skal vi ha fellesskap med de som er i nettverkene våre, eller velge noen av dem, eller hvem vi vil. Og så har han sagt at, eh, vi skal helbrede, at til de at de skal helbrede de som er syke der. Og så har vi snakket om det å møte behov. Og så sier han til slutt og sier at Guds rike har kommet nær til dere. Og det skal vi snakke om i dag. Uh, og dette med å faktisk dele, dele det du tror på. Um, og det er jo kanskje det som uh, vi syns er verst, da. Og så vi liksom bøyken, og vi blir litt sånn uh, sant? OK, jeg klarer jo å velsigne. Det kan jo ikke gå galt. Og alt det der greiene der. Og ete kan jeg, så jeg kan ha fellesskap. Og, og OK, møte behov til en viss grad. Jeg har jo hørt at det er gratis kjærlighet det er det mye helbredelse i. Så, og jeg fikser det vel på et vis. Men deler av evangeliet, der da kjenner jeg at tunga hovner og setter seg fast i ganen. Og alle de tinga. Så kommer det Og i går eh, formiddag så hadde jeg alliert meg litt med, med Jorunn. Og hun eh, dramatiserte en eh, Hun så hadde gått krumbøyd i 18 år, så hun leste den fortellingen. En twist. Eh, så jeg har gjort det i dag òg. Så da kan du komme fram. Det er kortere denne gangen, men det er litt dumt når jeg skal dramatisere sånne dameroller. 'Jeg har møtt en mann.' Nei, nei, ikke gå. Dette er annerledes. Det er ikke som de andre mennene jeg har møtt. Dette er noe helt annet. Det er en jøde. Nei, ikke gå. Han er annerledes enn de andre jødene. Å, dette blir jo helt galt. Ja, hør nå, da. Jeg møtte en mann nå i dag når jeg var ute for å hente vann ved brønnen i dag. En mann som visste alt om meg, selv om jeg ikke kjente han og som snakket vennlig med meg, selv om han visste alt om meg. Ja, jeg vet jo selv at livet mitt ikke er som det skal være. Det visste han også. Det var når jeg var ute og hentet vann ved brønnen i dag, altså. Han er der sikkert ennå. Jeg kommer rett derfra nå. Det satt en jødisk mann helt alene ved brønnen når jeg kom, og han begynte å snakke med meg. Ja, bare det er jo rart. Jødene snakker ikke med oss. Og jødiske menn snakker iallfall ikke med samaritanske kvinner. Men han snakket med meg. Jo da, jeg ble skeptisk, jeg også. Hvorfor skulle han snakke med meg? Hva var det egentlig han ville? Men han ville ha vann av meg. Og så begynte han å snakke om Gud og sa noe om levende vann. Jeg skjønte ikke det der sånn helt. Men det som var så rart, var at han plutselig snakket om livet mitt. Og det var som om han visste alt om meg. Han kunne svarene før jeg ga, ham, ga dem. Han visste om de fem mennene jeg har hatt. Ja, og han jeg har nå. Eh, ja, han også. Han sa det ikke var min mann. Og det er vel sant. Unnskyld. Men jeg tror ingen noen gang har snakket så sant om livet mitt til meg, og samtidig vært så så vennlig, uten fordømmelse. Dere må bli med og møte ham. Jeg tror han er Messias. Han, han, han kunne fortelle meg alt jeg har gjort. Han er i alle fall noe annet enn en vanlig mann. Kom før han går videre. Der skal du ha. den historien kan du lese med de ordene som er brukt i evangeliet, da, i Johannes 4, 1-42. Og der kalles han den samaritanske kvinnen ved brønnen. Og den historien slutter på denne måten. Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus pga. kvinnens ord da hun vitnet. Han har fortalt meg alt nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Nå er det Jeg sa at dette er det punktet som jeg kanskje føler oss eh, hva skal jeg si, lengst utenfor komfortsonen når vi skal dele det vi tror. Og eh, jeg husker iallfall for min egen del at eh, det var et eller annet tidspunkt der vi lærte at det er bare sånn ca. 10 av de som, var, de som er kristne, da, som, kan, som, er evangelister, lærte vi. Og Det betyr at 90 trenger ikke dele det de tror på. Jeg var lykkelig. Jeg var blant de 90. Definerte meg der. Ferdig snakka. Og så har jeg lært at selv om 90 eh, ikke er evangelister, så er alle kalt til å være vitner. det er akkurat som det er noen som har en gave til å be, og de får jo energi av å be i timevis. Men det betyr ikke at fordi om jeg ikke er der, ikke skal be. Jeg skal selvfølgelig det. Og jeg skal være et vitne. Og jeg skal dele. Um, og da får jeg denne her. Jeg kan ikke nok. Jeg har ikke nok bibelkunnskap. Jeg vil ikke kunne svare på alle spørsmåla. De prøver å sette meg fast, og de klarer det hver gang. Og alle de der tinga. Jeg er ikke så flink mor. Sant? Jeg er ikke så veltalende. Greit for deg som kan snakke så godt for deg. Jeg klarer ikke å overbevise noen. Og om du har tenkt at det kan føles påtrengende for kollegaene på jobben hvis du skal være med på disse tre første punktene vi har snakket om, så er iallfall dette nifst. Jeg vil ikke dytte min tro eller mine meninger på noen. Og samtidig er det jo nettopp det vi har lært vi skal. sant? Vi skal forkynne ordet, vi skal fortelle andre om Jesus. Vi skal la lyset vårt skinne klart så alle kan se det, og ikke gjemme vekk. og Alt det der greiene der. Og det er så lett å kjenne at det kommer til kort. Men da har jeg lyst til å begynne med å se litt på det oppdraget som Jesus ga disiplene rett før han ble tatt opp til himmelen. Og det står i Apostlenes gjerninger 1, 6-8, der står det Mens de var sammen, spurte de ham. Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel? Og han svarte. Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. I denne oppdragsbeskrivelsen som Jesus gir, så er det to ting som er viktig for meg, i alle fall. Og så gjør dette med å dele evangeliet med andre lettere. Den ene delen er egentlig ganske menneskelige, og den andre delen er eh, eh, kanskje litt mer åndelige. Men den menneskelige delen, den handler om at eh, meg og deg skal være vitner. Og den mer åndelige delen handler om at vi skal få kraft ved Den hellige ånd. Så la oss begynne med den menneskelige delen. Det Jesus ber oss om, er det samme som denne kvinna i Maria var for sin landsby. Å være et vitne. Sånn? Vi hørte i denne historien til å begynne med. Hun hadde ikke peiling, hun forsto ikke alt som var sagt. Hun uh, hadde ikke innsikt i det, men hun fortalte hva hun hadde sett. Hun fortalte hva hun hadde opplevd. Hun fortalte hva sin egen, sin egen historie. Og hvis dere husker eh, fra første kvelden, så snakket jeg om ofte å vite hvor vi kommer fra. Og så sa jeg at alle skrev sin troshistorie. Og jeg kan ikke gå i detalj på hvordan vi eh, setter opp det, da. Men det handler jo om å fortelle om disse punktene i livet ditt. Så husk tilbake. Når var det jeg møtte Jesus? Hvor tid tid var det på en måte at jeg gikk ifra at jeg kanskje hvis du har vokst opp i kristenhjem fra at eh, det, var liksom foreldrene mine sin tru, til det ble min tru? Er det noen punkt i livet der jeg opplevde en fornyelse, der plutselig jeg kjente Gud er på skikkelig igjen? Eh, når jeg eh, mista noen jeg var glad i, og Gud virka langt vekke, hvordan, hvordan opplevde Gud da? Alle disse tingene. Hva var det som gjorde jeg kom lenger vekk fra Gud? Hva var det som gjorde jeg kom nærmere? Hvordan var det når alt var tørt og vanskelig? Hvordan var det når jeg plutselig ble tatt på en fjelltopp for å bruke bildet? Hvordan Og derfor skrive det ned. Det er jo faktisk det du har å dele. Det er det du har å vitne om. Det er der du kan være et vitne. Jeg har en kollega som heter Unni Vestli. Jeg vet ikke om noen kjenner henne. da. Men hun, hun er jurist og har jobbet som eh, lagdommer i mange år. Og så hoppet hun av hele den karrieren, og så jobber hun sånn som meg da, så jobber som menighetsveileder i, i Frikirka. Og det som er litt gøy Jeg hørte hun snakke om dette en gang. Og så sier hun jeg kan mye om det å være vitne. For det handler om jobb, den jobben jeg hadde før. Og så begynte hun å snakke om juss og det er at vitne er et av disse juridiske begrepene. Og den som er vitne, har sin helt bestemte rolle og oppgave i, i en rettssak. På samme måte som de andre aktørene i en rettssak. Dommeren sa er den som leder rettsmøtet og avgjør saken. Advokatene legger fram saken for dommeren fra hver sin side og prøver å overbevise om retten om at de, de har retten på sin side. Men vitnene de har verken ansvar for å overbevise noen om hva som er rett eller galt, eller å felle dom over andre. Det som er kalt å være. De forteller det de har hørt, og det de har sett, og det de har erfart eller observert, som har betydning for saken. Om en part i en rettssak innkaller en av dere til vitnesmål så er meningen at dere skal fortelle det dere har hørt og sett og opplevd og observert som har forbindelse med det saken handler om. Dere skal ikke argumentere for eller mot saken. Ofte så vil et vitne sjøl ha vært til stede i en situasjon og sett noe eller erfart noe, f.eks. noe som har noen har vært vitne til ei trafikkulykke, kan fortelle om det som de så skjedde, og da er de sannhetsvitner. Andre ganger så kan et vitne være noe som retten kaller for et karaktervitne, som forteller noe om hvordan den ene parten er, f.eks. om den som har vært en del av trafikkulykker, normalt er en forsiktig sjåfør, eller eh, ikke drikker og kjører, eller forskjellige sånne ting. Men det er den type vitne det der er. Og Jesus ber oss om å være hans vitne. Han ber ikke deg om å være advokat. Men det er så mange av oss som tror vi skal være advokater for Gud. Som tror at vi skal vinne saken. Som tror at vi, hvis vi setter de andre fast på en måte Hvis vi klarer å svare på de spørsmålene de stiller oss, så må de bli kristne. Det er like dumt å tro som å tro at hvis du krangler med ektefellen og vinner diskusjonen, så blir ektefellen gladere i deg. Det skjer bare ikke. Sant? Og det skjer ikke om du vinner en diskusjon med de som, som uh, ikke tror heller. Men hvis du opptrer som et vitne og forteller hva du har sett og hørt, og forteller hvem Jesus hva han har gjort for deg, og hvem han er for deg, så gjør det inntrykk. Og det gjør ikke minst inntrykk når du forteller om hvilken tid det var vanskelig. Vi har opplevd, jeg har opplevd mange sånne veldige sånn, helbredelser og greier i både min familie og i slekta mi. Og, og tegn og under og forskjellige ting. Og tenkt at det er kult å ha det på en måte på lista det jeg kan fortelle. Men jeg skal si hva som gjør mest inntrykk og gjør best for de som hører på Høyre det er de der små tingene. Jeg, eller kanskje store ting òg, men hvis det er store ting, så handler det om jeg hadde det vanskelig. Da har jeg oppmerksomhet. For det, det handler om at det kan folk kjenne som de der store, voldsomme tingene. Det er greit. Det er fint for deg, sier de da. <laughs> Men det, det blir liksom ikke relatert til. Men når jeg kan fortelle om når jeg var på eller i Harstad og hørte en som sa 'Jeg tror Gud sier jeg kjenner ditt navn på deg', så smyger det inn på en helt annen måte enn når jeg sier 'Vet du hva, jeg, eh, hun jeg var gift med, hun hadde operert vekk halve lunga', og så plutselig så var det ei helt ny lunge på plass igjen, og de skjønte ingenting på sykehuset. Det, det, er liksom sånn Det klarer ikke folk å forholde seg til. og så vet de ikke hva de skal si, og så har de på en måte tapt. Fordi det er røntgenbilder på det, så det nytter jo ikke å argumentere med at ja, det er mer mellom himmel og jord og sånn. Så, så da, da det, det, er dårlig, faktisk. Jeg kan fortelle om det, men det blir på en måte så irrelevant. Men å fortelle om når du møter Gud når det vanskelig, når Gud dukker opp, når jeg får kjenne at Han elsker meg, når jeg har hatt sånne erfaringer det, det gjør inntrykk. noen ganger eller det er noen som, som på en måte Når jeg tenker gjennom, så sier de jeg har, jeg har ikke noe særlig å dele. Jeg har et grått kjedelig kristent liv, og det er liksom ikke noe spesielt som har skjedd. og det jeg tror det vi har erfart i disse misjonale menigheter, som vi har kjørt med noen menigheter nå, det er at det er så mange som har sagt det. Og når de setter seg ned og begynner å skrive, så dukker det ene etter det andre opp. Og så har de skrevet det, og så tenker de kanskje at dette er ikke så viktig. Og så sitter de i grupper si, og det er ikke så svære greier. Så sitter de i grupper, og så skal de få 20 minutter å dele sin historie med de andre i grupper. Og så opplever de at det andre som sitter her, og begynner å grine. Så tenker de jeg svarten som skjer. Og jeg våger den påstanden at alle dere som er her, enten du har vært kristen i ett år eller i 50 eller hvor lenge det måtte være, har en sånn troshistorie. Du har ting som du har opplevd der Gud har vært nær, og der Gud har vært langt vekke, og der eh, ja, og folk som har betydd noe for deg. Noen som har gjort at du følte at det åpna seg mer for deg. Noen som har gjort kanskje at det stengte seg mer. Men det er òg en del av troshistorien. Så det handler altså ikke om å kunne alle teorier. Og det handler ikke om å sitte inne med all kunnskapen. Og det handler ikke om å kjenne alle bibelversene. Og det handler ikke om å være veltalende og dyktige og alt dette som vi tenker at vi ikke, som gjør at vi ikke kan dele evangeliet med andre. Det handler om å leve livet sammen med Jesus og bli fulgt av Han. Og da er jeg inne på den andre delen av det som Jesus sier til disiplene rett før han blir tatt opp til himmelen. Han sier, 'Dere skal være mine vitner.' Og så sier han, 'Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere'. Og Så har jeg vært inne på den menneskelige delen med, med det, og så er det litt den der åndelige delen med det. Um, det handler jo om den kraften som vi har i Den hellige ånd, og ikke den som du har i deg sjøl. Disiplene fikk beskjed om å vente med å gå i gang med oppgaven som vitne til de hadde fått Den hellige ånd. Og på pinsedag så ble de fulgt av Den hellige ånd og gikk fra å være innestengt og redde, for det var de faktisk. De hadde murt seg inne på Øvresalen, 120 stykker, og låst dørene og var skikkelig, skikkelig engstelige. Og så skjer eh, Og så kommer eh, pinsen. Og som gjorde at de ble modige på en annen måte. Vi har Den hellige ånd. Alle som tror, har Den hellige ånd. Og med Den hellige ånd så har vi ei kraft som ikke er av oss sjøl, og som gir oss styrke, visdom og kraft i situasjoner som måtte oppstå, som vi ikke har oversikt over sjøl. Men samtidig så merker jeg jo at uh, at dere, Jeg tipper dere er ikke så forskjellige fra meg og andre, hadde mest sagt. Og da er det gjerne sånn at vi vil kjenne på forhånd at kraften er på plass før vi går sant? Eh, sånn eh, Kjære Gud, gi meg frimodighet. Og så sitter jeg og venter på en følelse av at nå er jeg frimodig. Nå kan jeg gå ut og ta det. sant? Eh, hvor mange er det som har sett den der filmen som heter 'Evan den allmektige'? Nei, er det ikke det han heter? Jo. Ikke Bruce, men Evan. Ja, Evan. Opp med hånden, de som har sett Evan. OK. Husker dere den scenen når uh, kona hans har fått nok, og hun tar ungene med seg, og de drar imot Canada? Og hun må bare komme seg vekk. Og så stopper de og tar en pause på en sånn diner, som så det heter der borte. Veikro kaller vi det. Og så sitter de der og snakker, og så er det selvfølgelig Morgan Freeman, som jo er det, er det liksom pseudonymet for Gud. Så er det Morgan Freeman som er der på dineren. Og så og så sitter de og spiser, og så ungene har spist alt det der, og de stikker ut en tur, og så kommer han Morgan Freeman til, til hun kona til Even, og så sier han eh, Du ser ikke akkurat ut som du har det godt, eller et eller annet sånt. Og så sier hun Er det så tydelig? Det, nei, det er nok ikke det heller. Ja, hva, hva er det som problemet. 'Nei', sier hun, 'det er en lang historie. Den vil ikke du høre.' 'Jeg', sier han. 'Jeg er spesialist på historie.' Så kom med han, sier han. Og så sier hun, 'Har du hørt om, om Even?' Eh, og så sier han, 'Ja, ja, ja, det er han med arken', sier han. 'Ja', sier hun, 'det er det'. 'Ja', sier han, 'han har jeg sansen for', sier han. Og så kikker hun opp på han og sier, 'OK'. Uh, <laughs> men jeg er altså kona hans, da, og jeg klarer ikke mer. Ungene blir latterliggjort på skolen. og, og jeg, jeg, hører jeg står i køen på butikken, og de snakker om det, og jeg klarer, ikke, jeg klarer det ikke lenger. Og så Hvis du har sett filmen, så ser du at helt i begynnelsen av filmen, når han har blitt valgt og skal, i, de skal flytte til Washington, så begynner filmen med at hun ber helt alene. Og ber om at Gud må klare at dette må være en anledning så Gud kan klare å få de til å komme nærmere hverandre. At de kan komme nærmere hverandre som par og familie. Det ber hun om i begynnelsen. OK, så tilbake til dineren. Så sier, så sier Morgan Freeman Du, sier han. Tror du det er sånn at når noen ber Gud om frimodighet, så uh, de bare sitte og vente på en sånn frimodighetsfølelse? Eller tror du at han bare setter dem i en situasjon der de må sjekke om de har fått det? Når noen ber om kraft, tror du da at Gud lar de kjenne seg sterke? Eller tror du han setter dem i en situasjon som er vanskeligere enn det de kan klare av egen kraft? Når noen ber om at Gud må føre de nærmere sammen, sier han sånn litt tilfeldig Tror du da at Gud lar dem føle at 'Å, nå er vi sammen'? Eller tror du han setter dem i en situasjon der de må jobbe seg tettere sammen? Nei, nå er det travelt, sier han, så nå må jeg gå og jobbe videre. Og så kommer ungene tilbake, og så snur hun bilen. Det er noe av det som jeg har lyst til å si i forbindelse med det at eh, du skal få kraft når Den hellige ånd kommer over deg. Sannsynligheten for at du står i situasjonen der du trenger den kraften før du kjenner at du har kraften, er veldig stor. Det er på en måte sånn, med, sånn Gud virker. Det er ikke at du skal kjenne at du er i stand til å klare det. Det er at du skal kjenne at du er avhengig av Gud, og han får komme med sin kraft, og du vet hvor han kommer fra. Han får komme med sin salvelse, og du vet at det var ikke din veltalende. Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft, sier Paulus i 1. Korinterbrev 2, 1-5. Paulus visste at den troen som er verdt å ha, ikke kommer av stortalerkunst eller stor kunnskap eller gode teorier, men gjennom ånd og kraft. For troen skal ikke bygge på menneskelige visdom eller andre menneskelige ting i det hele tatt. Så da er det ikke dine fine ord som overbeviser noen om hvem Gud er, og at de trenger Han som frelser. Det er Den hellige manns oppgave. Det er bare Gud som legger til menigheten og det er bare Den hellige ånd som kan overbevise om synd. Skal jeg si Uh, for det er lett å si det er ingen som har samvittighet i dag. Og det er ingen som kaller noe for synd. Og det er så vanskelig, og det er alt så det der renner ut i sand. Skal jeg si hva som er den beste måten å skape et jordsmonn der Den hellige ånd kan få overbevise om synd er? Det er når dere kommer i grupper, for dere har grupper, det vet jeg. Hvis dere tør, og hvis dere er modige nok, så tar dere en delerunde i gruppene. Hvis dere var ei gruppe Nå vet jeg ikke navnet på alle, men det er ikke så farlig. Så starter Børge, og så sier han det jeg tror Gud gjør i mitt liv nå for tida. For at eh, han skal få meg til å bli et bedre menneske og en bedre kristen, det er Så forteller han hva han opplever Gud jobber med i hans liv. Og så er det Esther som og så forteller hun hva hun opplever det jeg Gud gjør i mitt liv for at jeg skal bli modnere menneske enn bedre kristen. Det er. Så deler du det. Og så er det Morten òg. Ja, så er det Morten sin tur. Og, så er, og sånn går det. Og så forteller han det. Skal jeg si hva som skjer da med folk som ikke har tenkt på synd i det hele tatt? Det er at de begynner å tenke jeg lurer på hva Gud gjør i mitt liv for at jeg skal bli et bedre menneske og en bedre kristen. Eller kanskje bli en kristen. Fordi vi har altfor lett til å komme ut som de som har gjort alt vi trenger å gjøre, og så kommer de andre inn som skal begynne å gjøre det som vi har gjort før. Men vi trenger ikke, for vi er ferdige. Det er noe sprøyt. For helliggjørelsen varer helt til den dagen han kommer igjen, og vi skal se han sånn som han er, og bli forvandla til sånn som han er. Og hvis du trodde at du var liksom ferdig eh, dyrka, så å si så er det på tide å tro om igjen. Og når jeg, for, jeg, fortalte at det var en periode der på 90-tallet der vi var i en sti med folk som kom til tro Og det var jo en del folk som var kristne fra før. Og så kommer de inn, og de spør jo, som de gjør i Bibelen, hva skal vi nå gjøre nå når vi har blitt kristne? Og de som var kristne, som hadde vært kristne lenge og skulle svare på dette spørsmålet, de svarte aldri på hva de skulle gjøre. De svarte alltid på hva de skulle slutte å gjøre. det var ikke spørsmålet. Sant? Så hva er det som gjør at vi som kristne så fort tenker at når noen blir kristne, så må vi ha fokus på det de må slutte å gjøre, i stedet for det de skal gjøre? Så kanskje bør vi starte med å sette fokuset på hva det er jeg skal gjøre. Hva vil Gud at jeg skal gjøre for å bli en modnere kristen, et bedre menneske? Og så hvis vi våger å dele det, så kommer folk til å tenke jeg lurer på hva Gud gjør i mitt liv. Og da har du skapt jordsmonn for at Den hellige ånd kan overbevise om synd. Jesus ber deg om å si at Guds rike har kommet nær. Dette er evangeliet, det gode budskapet som vi skal dele. Vi skal vitne om at Guds rike har kommet nær og jeg skal ikke bable så mye om det, men du, det er jo akkurat som du skal, når du skal velsigne, så er det ikke det at du må si 'fred være med dette hjem', sånn som Jesus sier. Og når du skal dele, så er det ikke at du må si 'Guds rike har kommet nær'. Men Guds rike er nær fordi du er der. Og så er det ikke sånn at du skal presse deg på dette er noe av det siste jeg skal gå ta, da. Eller det går inn for landing, da. Du skal ikke presse deg på andre. Når du har vært sammen med en kollega eller noen i FAU eller hva søren du måtte være med i, når du har begynt å bygge, når du har velsigna, når du har hatt fellesskap med dem, du har gjort ting sammen, når du har kanskje møtt behov som de har eh, delt en, en har brekt foten, og du stiller opp og klipper plenen, eller hva det måtte være Når du har gjort disse tingene, så kommer det et punkt der folk gir deg klart. Der kommer et punkt der noen sier Hva er det som gjør at du er så annerledes enn de andre vennene mine? Hva er det som gjør Og så blir du gitt en plattform der de sier Kan du fortelle? Og det er noe helt annet enn å banke på dører. Sant? For de har bedt deg om å fortelle. Og så er det en ting jeg hører ofte når vi har dette, og det er sant, det er de Hva skal jeg si de frekkeste i menigheten. De sier ja, hva skal vi gjøre da hvis de ikke vil bli kristne, da? Og da har du allerede røpt noe, så derfor sparer jeg alle herfra å stille det spørsmålet. For hvis du hadde sagt det, så ville jeg sagt til deg nå har du egentlig bare vist at de menneskene er et prosjekt for deg, og ikke mennesker som er verdt å elske. Det er skummelt. For da har de egentlig ingen verdi annet enn et sånt sjekk på CV-en din hvis de kommer inn. Det er faktisk i Norge i dag hvite marker, for å bruke et bibelsk bilde. På ene side så blir vi mer og mer sekulariserte. Og mindre og mindre eh, hva skal jeg si, åndelig innstilte den der bølga som har vært med alt det der New Age-greien og alt det der som gjør at folk var veldig veldig opptatt av alt mellom himmel og jord, den er på nedadgående. Så på ene sida så, så, er det mer sekularisert. Men den andre sida er det at uh, halve Norge griner når Ole Pausinger kom hjem. Som viser at det er noe langt der inne. Ikke så langt heller, kanskje når det er bare én sang som skal til. Som gjør at folk er enormt klar for noe som er skikkelig. Og som gjør at uh, jeg er helt sikker på at mange, mange, mange på Vigrestad Når de sier hvem som gjør at du gjør sånn, og du forteller Får noe av den samme opplevelsen som de får når Ole Paus synger Kjære himmelske Far. For deg er alle mennesker på jord dine. Men noen har valgt å gå ut, og andre av oss er hos deg. Og hele tida så er du på leiting etter de som som gikk. Og jeg ber om at du hjelper oss så vi kan være med å lete etter de av dine som har gått vekk. Det som gjør at vi kan si at eh, som Ole Paus at eh, om de kommer til deg, så er det å komme hjem. Og at det er savna som om de hørte til din familie allerede.